Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Kejamnya Santet. cerita iki dikirim Sri Ekawati saka Lumajang. Jenengku Sri Ekawati. Aku saiki dadi guru SD negeri sing ana ing kutha Lumajang. Sore iku aku jek tas teko saka omah. Aku layeh-layeh ning sofa ngarepe TV. Dasku rasane cepet-cepet ngurusi pegawean ngajar. Durung maneh aku direpotno karo mantan bojoku sing pingin balian maneh. Jenenge mantan bojoku Herman. Awale aku nganggep Mas Herman wong sing pas gawe pendamping urip. Bareng perkawinan wis mlaku setahun. Aku lagi ngerti lek watake Mas Herman kasar banget. Lek ngamuk Mas Herman tega ngeplak nandani karo misu yawaku. Ya Iki marai wong tua kuras setuju. Wong tua endi sing pingin anake dikasari. Mas Herman sengaja manfaatno penggaweanku sing dadi guru PNS. Gajiku digawe mabuk-mabukan karo main. Wis oleh saulan sak marini Mas Herman nandangi aku. Aku wis mutusno hubungan lan males ngladeni maneh. Mas Herman mulih neng omai wong tuane. Tapi senajan ngono Mas Herman sek wani nelpon aku koyo bengi iku. Halo, Mas, aku njaluk sampai aja ganggu ribku Ngerti ya Mas? Ojo nelpon-nelpon aku maneh. Wis, kue lo sengado. Aku ora kepingin nyawang rupamu maneh. Tak hanting handphone kuning karpet jan mangkel banget rasanya. hari maringi kedadian iku, Mas Herman wis ora tau nelpon. Aku wis nglakoni pegawean dhewe. Aku urip ning omah karo Mbak Yati, wong sing biasa ngrewangi aku. Sementara bapak karo ibu tinggal ning luar kota. Sore iku aku leh pesen WA saka Mbak Yati lan ngabari lek anake sing ning desa lagi loro. Makan iku Mbak Yati arep izin mulih ning kampung kanggo nyambangi anak. Wah, aku bakal dhewean iki ning omah. mulih kantor amarga mari lembur persiapan sertifikasi guru. Bangi iku dane tres banget. Aku ndang mlebu mah terus lungguh sofa. Mbah, kok rasane bengiku hawane sumuk. Apa udan ngene iki nggarai hawane panas. Bengi iku suasane sepi banget. Aku arep siap-siap turu. Tapi ne. <coughs> Aku moro-moro ngrasa tenggorokanku serik. Rasane jan ora enak. Aku terus watuk-watuk lan buru-buru njupuk banyu putih, langsung tak umbi banyu iku. Aku dikagetno karo suara pecah sing banter banget. Ndang-ndang aku mriksa sak ruangan. Akhirnya aku weruh lek kaca sing ana ning ruang tengah lagi pecah. Wah, Paling bakune wis gak kuat iki. Sesuk ae tak rejeki. Aku balik mlebu kamar maneh. Tenggorokanku rasane tambah serik lan sik watuk-watuk. Ditambah maneh awakku rasane gregesi. Apa aku danan mangi yo sing gare ora penak kaya ngene. Gak mek ngrasakno watuk karo greges aku yo mulai krasa awakku gatel-gatel. Rasane sak awak gatel kabeh. Aku nggaruki tangan sikil geger kabeh rasane ora penak mergo aku lek ngukur kebanteran awakku sampai lecet-lecet sesuk aku arep priksa ning dokter tapi aneh cari ini pak dokter aku rano penyakit opo-opo Mbak Yati sampai gue tombo soko tanaman herbal soko kampungi tapi nyatane yosek pancet Gatel-gatel ning awakku tambah parah sampe akeh sing boroen. Untunge dina iku Mbak Yati wis mulih saka desa dadi iso ngoncone aku ning omah. iku pas turu aku krungu ana swara sing lagi ngacak-acak kamar aku tangi terus pas tak delok sisi kamar wis morat-marit kabeh lawang kamar kebuka prabutan padha ting slingkrah ora karu-karuan bareng tak delok ning pojokan masyaallah aku rohane wong ireng gede juwe rambuté gimbal karo motone abang mloroki aku ah Oh! Aku sakal jerit sak banter-banteri. Aku sadar tiba noiku mung mimpi. Mari ngono aku ngeroso awakku tambah gatel-gatel. Aku is ora kuat maneh, terus tak kukur bekas borok gateliku. Aku nyawang kondisi kamar lah kok tiba no kamarku is acak-acakan. Awakku langsung lemes, jantungku teratapan. Aku merinding tenan. Mari ngono aku dirungoni suara gede sing serem banget, sing bisi iku pengku. Wah! kudu balik karo aku Sri. <laughs> aku ndelok ning kamar gak ana sapa-sapa liyane aku dhewe. Aku kaget moro-moro kasurku obah-obah dhewe. Mari ngono metu wujutan sing gegirisi. Awake gedhe dhuwur ireng, lambene ana siunge. Karo motone abang branang. Ah! Aku jerit maneh Untunge Mbak Yati krungu suarane jeritan langsung mlebu ning kamarku. Wewujudane kula langsung ilang. Aku nangis Mbak Yati nuturi aku. Mbak, ana api elek sampean jeluk tamu bareng Pak Kiai. Rasanya ana wong sing gak seneng karo sampean. Aku nuruti sarane Mbak Yati gawe golek tambane wong pinter. Aku akhirnya sampai ning omahe salah siji ustad sing ngerti prihal loro kiriman lan santet. Jarine Pak Ustad loro gatel-gatel sing tak rasano iki ancen kiriman saka wong sing ora seneng karo aku. Pak Ustad ora gelem nunjukno sapa wong iku ben ora timbul sifat dendam ning awakku. Tapi ning jero batinku aku krasa sapa sing lakokno penggawean ala iki marang awakku. Mas Herman Yo, Mas Herman sing tiga nyantet aku sampai awakku dadi koyong ini. Akhirnya aku diwene ramuan kanggo ngobati gatel-gatel neng awakku. Aku yo ya diwene amalan dikir sokopak Pak Ustad Karu digongkon sholat tahajud saben bengi. Alhamdulillah. Borok karu gatel-gatel sing tarasakno mulai berkurang. Seminggu marini kedatianiku, aku kurung kabar Mas Herman tinggal dunyo mergo kecelakaan. Montor sing digawa nyerempet truk terus ditampani karo minibus. Mas Herman langsung meninggal neng lokasi kedadian. Opo iki balasane Gusti Pangeran kanggo pelaku santet. Wallahu alam. Salam Jimatres. Salam misteri. Au. Au.